նախորվանորությունների մասին համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությանը։ Շտաբային մարզումներ պաշտպանության բանակում։ Այս օրերին օգոստոսի 22-ից 23-ին լրանում է նախկին Ֆիզուլի, ներկայումս Վարանդա եւ Ջաբրայիլ, ներկայումս Մեխակավան քաղաքների եւ համանուն շրջաների մեծ մասի ազատագրման 25-ամյակը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ապրիլյան պատերազմում զոհվածին ծառայողների ընտանիքների անդամներին։ Ընթացիկ տարում բուսաբուծության համալիրի զարգացման ծրագրից օգտվել է 187 հողօգտագործող։ Քննարկվում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես դպրոցներում հնգորյա դասացուցակի անցնելու հարցը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 22-ին ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությանը Վարդան Փարթամյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են հիմնադրամի կողմից Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի մեկնարկային միջոցառումների շրջանակներում Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ համապատասխան պլանային գործընթացներ են իրականացվել նաև Պաշտպանության բանակի վարչության անձնակազմի ներգրավմամբ։ Մասնավորապես անցեկացվել շարային ստուգատես, որի ընթացքում ստուգվել են զինծառայողների տագնապային ու սպայական պայուսակների անհրաժեշտ փաստաթղթերի արկայությունն ու դրանց համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաև պարտականությունների իմացության մակարդակը։ Այնուհետև ըստ առանձին ուղությունների անց են կացվել բազմաստիճան շտաբային մարզումներ, որոնց ընթացքում համապատասխան ուղությունների պատասխանատունները հանդես են եկել իրավիճակի արկա եւ հավանական զարգացումների մասին զեկույցներով։ Սպաները կատարել են մարտավարական կրթական տարբեր առաջադրանքներ, խաղարկել մարտական դրվագներ, ստուգվել են մարզումների մասնակից հրամկազմի իմացությունները պայմանական մարտական իրադրության գնահատմամբ վերլուծությունների եւ հաշվարկների կատարման եւ ընդհանրապես շտաբային համալիր աշխատանքների իրականացման առումով։ Այդ մասին հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից։ Այս օրերին օգոստոսի 22-ից 23-ին լրանում է նախկին Ֆիզուլի, ներկայումս Վարանդա եւ Ջաբրայիլ, ներկայումս Մեխակավան քաղաքների եւ համանուն շրջաների մեծ մասի ազատագրման 25-ամյակը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել Արցախի հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Խախտելով 1993 թվականի օգոստոսի սկզբին հրադադարի մասին համաձայնությունը, ամսվա առաջին կեսին ադրբեջանական ուժերը Ֆիզուլուց եւ Ջաբրայելից մեծ թափով հարձակումներ էին ձեռնարկում Հադրութի եւ Մարտունու ուղությամբ, պատճառելով մարդկային եւ բնակ ֆոնդի կորուստներ։ Հայկական բնակավայրերի անվտանգության ապահովման համարը որոշում է կայացվում Սարինշենում տեղակայված կենտրոնական պաշտպանական շրջանի հրամանատար Արցախի հերոս Սամվել Կարապետյան, տեղում գործող առաջին պաշտպանական շրջանի հրամանատար Արցախի հերոս Արթուր Աղաբեկյան, երկրորդ պաշտպանական շրջանի հրամանատար Արցախի հերոս Մովսես Հակոբյան եւ 5-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի հրամանատար Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյան, ռազմաճակատի հարավարև վելք գործուղված 5-րդ պաշտպանական տարածաշրջանի հրամանատար Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանի ասպետ Նորայր Դանիելյան ուժերով ազատագրել կրակակետի վերածված բնակավայրերը։ Ազատագրելով Մարտունի քաղաքից հարավ եւ հարավարևելք ընկած Դիլաղարդա Վերին Յաղլավենդ Ղարամամեդլու, Ներքին Վեյսալու, Ղոբու Դիլաղարդա, Նամասչալայի բարձունք 348 մետր Ղարավենդ տեղավայրերը հայկական ուժերը երկու կողմից վերահսկողության տակ առան Մարտունի Ֆիզուլի ճանապարհը, ինչպես նաև հարավից եւ արևելքից Ֆիզուլիի հանդեպ գերիշխող բարձունքները։ Քաղաքը պաշտպանող ադրբեջանական ուժերն ինքնակամ լքեցին քաղաքի եւ համանուն շրջանի տարածքը։ Օգոստոսի 22-ին առանց քաղաքային մարտերի Ֆիզուլի քաղաքն անցավ հայկական կողմի վերահսկողության տակ։ Համանման մարտավարությամբ հայկական ուժերն ազատագրեցին նաև Ջաբրայել քաղաքը եւ համանուն շրջանը։ Ազատագրելով Ցոր, Վանաձոր, Արաքել գյուղերը եւ հյուսիսից վերահսկողություն հաստատելով Ջաբրայել քաղաքի շրջակա բարձունքների եւ Ջաբրայել Ֆիզուլի ճանապարհի նկատմամբ հայկական ուժերը ստիպեցին դեռ ամսվա կեսերից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն փախչող ադրբեջանցի զինծառայողներին ու խաղաղ բնակչությանն օգոստոսի 23-ին վերջնականապես պարպել Ջաբրայել քաղաքը եւ շրջանի մեջ մեծ մասը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս հայրենական սահմանների ամբողջացման այս հիշարժան տոնի արթիվ, նշել է պետնախարարը տեղադրելով վարանդայի մոտակայքում գտնվող միջնադարյան իջևանատան նկարը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին եւ լսել նրանց բարձրացրած խնդիրներն ու մտահոգությունները։ Ինձ համար պատիվ է ձեզ հետ հանդիպելը։ Ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի անունից շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր զավակների հերոսության եւ անznազողության համար։ Հավատում եմ, որ նրանց պահվածքը, խիզախությունն առաջին հերթին դաստիարակվել է ընտանիքում։ Անկեղծ ասած նախատեսում էի ավելի շուտ հանդիպել ձեզ, բայց ուզում էի նաև հանդիպումը հետաձգել, որ เป զի ինչ որ սփոփող որոշում կայացված լիներ, որից հետո այս հանդիպումը տեղի ունենար։ Այդ որոշումը կայացվեց երկու շաբաթ առաջ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, ավելացնելով, որ խոսքը վերաբերում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառուների թվի ընդլայնմանը, ինչը հնարավորություն կտա աջակցություն ստանալ նաև 2015 թվականի հունվարից հետո տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով հաշմանդամ թշնամություն ստացած անձանց եւ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Սա նշանակում է, որ ապրիլյան պատերազմի զոհերի ընտանիքները հաշմանդամություն ստացած անձինք նույնպես պետական շարունակական աջակցություն կստանան։ Հույս ունենք, որ դա ինչ որ չափով կթեթևացնի ձեր հոգսերը։ Իհարկե, անսփոփելի է այն վիշտը, որ դուք հիմա կրում եք։ Սա զուտ ֆինանսական խնդիր չէ, սա շատ կարևոր բարոյական խնդիր է, որ เป զի հանրությունը եւ պետությունը ցույց տա, որ կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած անձանց եւ նրանց ընտանիքների հարազատների կողքին, ասել է վարչապետը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում բաժարանոցային մշակաբույսերի արտադրությանը զարգ տալու նպատակով գյուղնախարարության կողմից 2018 թվականին մշակվել եւ գործարկվել է Արցախի հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագիրը։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Արամ Բադալյանի հաղորդմամբ ծրագրի շրջանակում նախորդ տարիներին աջակցության ենթակա լոլիկի, սմբուկի, պղպեղի, սոխի ու սխտորի ցանկը համալրվել է եւս 4 տեսակի բանջարեղենով՝ վարունգ, կաղամբ, գազար, բազուկ։ Նրա խոսքով, որպես աջակցություն թվարկված բանջարեղենի տեսականու յուրաքանչյուր 1 հեկտարի մշակության համար նախատեսվել է 200.000 դրամ գումարի տրամադրում անհատույց։ Առաջին անգամ աջակցություն է տրամադրվել նաև կարտոֆիլի մշակության համար, 150 հազար դրամ յուրաքանչյուր 1 հեկտարի մշակության դիմաց։ Ծրագրից օգտվելու համար ընթացիկ տարում 559 հեկտար բանջարեղենի եւ 58 հեկտար կարտոֆիլի մշակության համար հայտեր էին ներկայացվել Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու եւ Քաշաթաղի շրջաների թվով 345 հողօգտագործողներ։ Շուշիի շրջանում շարունակվում են հացահատկայի մշակաբույսերի բերքահավաքի, ինչպես նաեւ կերակուտակման աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրիելյանը։ Շուշինի շրջանում 2018 թվականի բերքի տակ քանվել է 133 հեկտար աշնանացան հացահատիկայի մշակաբույսեր, որից Աքերանի շրջանի սեփականաշնորհված վարելահողերում 129 հեկտար ծորեն, 4 հեկտար գարի։ 2018 թվականին Գառնանացան մշակաբույսերի ցանքը կազմել է 164.0.7 հեկտար։ Ինչպես տեղեկացրեց շրջվարչակազմի աշխատակազմի հողահատկացման եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Գրիգորի Հովանիսյանը նախորդ տարվա համեմատությամբ 53 հեկտարով ավելացել է աշնանացան եւ 10.2 հեկտարով նվազել է գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսը 240.5 հեկտար աշնանացան եւ գառնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի ցնցվել է 226.5 հեկտարը Շրջանում արկա 548.6 տասնորդական հեկտար փոթարքից հնձվել է 268 հեկտարը կամ համարյա 49%-ը։ Կուտակվել է 10681 ցենտներ խոտ։ 1 հեկտարի բերքատվությունը կազմել է մոտավորապես 40 ցենտներ, նախորդ տարվա 39 ցենտների փոխարեն։ Նախորդ տարիներին թանված կորնգանի դաշտերից ստացվել է առատ բեր։ 1 հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 60 ցենտներ, որը 20 ցենտներով ավել է, քան բնական խոթարքերի բերքատվությունը։ Ցավալի փաստ է, բայց տարեստարի խոթարքերը եւ արոտավայրերը թփակալում ենթարկվում են էրոզիայի եւ գործնում իրենց պիտանելիությունը։ Կառավարության անասնաբուծության կանոնակարգման եւ արոտների կառավարման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աշնանը շրջանի գյուղական 6 համայնքներում արոտավայրերի մակերեսային բարելավում թփուտներից եւ քարերից մաքրում։ Անասունների ջերման համար նովերի տեղադրում, արոտավայրերը տանող ճանապարհների բարեկարգում։ Ճանապարհների բարեկարգման եւ նովերի տեղադրման աշխատանքները իրականացվի գյուղնախարարության Իսկ արոտավայրերը ծպոտներից ու քարերից մաքրման աշխատանքները համապատասխան համայնքների բնակիչների կողմից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ըստ մասնագետների, մեղվաբուծության համար Արցախն ունի հրաշալի բնակլիմայական պայմաններ եւ ժամանակն է, որպեսզի մեղվաբուծությունն ավելի մասնագիտական հիմքերի վրա դրվի։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Մարտունու շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ դա Արցախի հանրապետության մեղվաբույսների ասոցիացիան այս նպատակով է հիմնադրվել։ Որևէս այցելեցինք Մարտունու շրջանի Պարավաթոմ գյուղ եւ հանդիպեցինք ասոցիացիայի անդամ Լեսուն Սարգսյանի հետ։ Մեղվաբույսը մեղրաբերքի նախապատրաստական երուն աշխատանքներով էր զբաղված։ Մայր մեղուներ էր տեղադրում մեղվափեթակներում։ Լեսուն Սարգսյանը մեղվաբույսությամբ զբաղվում է 1997 թվականից։ Սկսել է 30 մեղվա ընտանիքից, հասցրել 80-ի։ 2008 թվականին մասնակցել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կից կազմակերպած դասընթացներին, ներկայացրել մեղվապուծության վերաբերյալ գործարար ծրագրեր, որոնք հավանության են արժանացել, բայց չի օգտվել ֆինանսավորումից։ Ներսոն Սարգսյանը մեղվաբույսներ է պատրաստում, ովքեր այսօր իգնորույն աշխատում են։ Զրուցակիցս հավաստում է, ժամանակակից մեղվաբուծությունը մեր տարածաշրջանի համար համարվում է հերանեկարային։ Առաջկայում երկրի արտահանման Հիմնական մտքերից մեկը կլինի մեղվաբուծությունից ստացած արտադրանքը։ Նա մեզ ներկայացրեց Արցախ մեղրի երկիր կարգախոսով բիզնես ծրագրի մասին։ Այն ուղղված է կազմակերպության եւ Արցախում արտոնաբերական մեղվաբուծության համար բարի նպաստ պայմանների ստեղծմանը։ Ծրագիրը կյանքի է կոչվում Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Այն երկարաժամկետ է, որի հիմա վրա Արցախում 18 տնտեսություն է ստեղծվել 560 մեղա ընտանիքով։ Ասոցիացիան մեղվաբույսերին անվճար պայմանագրային հիմունքներով ապահովում է մեղա ընտանիքներ, մեղվապետակներ, անհրաժեշտ բոլոր նյութերով ու պարագաներով։ Իսկ աշխատանքի դեպքում հնարավոր կլինի մեղվապետակից ստանալ մինչև 40 կիլոգրամ մեղր։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում արտադրանքի որակին։ Արցախի հանրապետության մեղվաբույսների ասոցիացիան ռազմավարական նշանակության քայլ է, որը համախմբում է ոլորտում գործունեություն իրականացնողներին։ Ասոցիացիան օգնում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են զբաղվել մեղվաբուծությամբ ընկերության ամենաժամանակակից սարքավորումները ժամանակը եւ աշխատուժի ծախսերը տնտեսելու հնարավորություն են տալիս նշում է Նասոն Սարգսյանը հավաստիացնում է Ղարաբաղի հարուստ հարմար նախալեռնային բնակլիմայական պայմանները թույլ են տալիս տարեկան ստանալ 400.000 տոննա մեղր։ Մինչդեռ արտադրվում է ընդամենը 400 տոննա, այսինքն 1000 անգամ քիչ։ Այսօր մեղվաբուծությունից ստանում են մեղր մեղրամոմ, ագնամոմ, ծաղկափոշի, մայրագաց եւ ձգտում են հասնել նրան, որ կարողանա մեղվաթաթեթներ արտադրել ու արտահանել արտաքին շուկա։ Ասոցիացիան սա տարում է մեղվաբույզներին եւ անում հնարավորը, որ ճանաչելի դառնա մեր անարատ արտադրանքը, որ միջազգային շուկայում Արցախի մեղրն իր կայուն տեղն ունենա։ Դուք լսում եք լուրեր։ Վերջին շրջանում Արցախում քննարկվում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես դպրոցներում հնգորյա դասացուցակի անցնելու հարցը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Այդ կապակցությամբ մեր հարցադրմանն ի պատասխան Կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը նախ ներկայացրել է հանրակրթության մասին օրենքի համապատասխան հոդվածը, ըստ որի ամրագրված է պետական ուսումնական հաստատությունում ուսումնական շաբաթվա հնգորյա կամ վեցօրյա տևողությունը սահմանում է ուսումնական հաստատությունը, իսկ ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում հիմնադիրը։ Ուսումնական հաստատությունն այդ հարցն առնվազն 15 օրյա ժամկետում համաձայնեցնում է Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի հետ։ Առայժմ նախարարությունը միայն Բերձորի համար 2 դպրոցի հնգորյա ուսշաբաթվա անցնելու հայտն է, որը ներկայացվել է դեռևս անցյալ տարվանից։ Փոխնախարարի խոսքով դպրոցներում հնգորյային անցնելն ունի նաև իր բարդությունները թե մանկավարժների, թե աշակերտների համար։ Այս բայի դրությամբ բացի մեկ դպրոցից համաձայնեցման հայտ դեռ չունենք։ Եթե ասենք հնարավոր է այդ դպրոցում բազմակերպել հնգորյայի անցնել, թող անցնեն Դա իրանց իրավասության շրջանակներում է, հետո էլ խնդիրներ առաջանալու է, որ երեխաները, ասենք, կեսօրից հետո հաճախում են նաև տարբեր խմբակներ, այդ ժամերն է խախտվելու, ընդհանրապես դասերի պատրաստման համար բաշխվածության խնդիրը առաջանալու, եթե ասենք անցյալում Վեցուրիայի դեպքում եղել է օրական 5 կամ 6 դասային պատրաստվում, հիմա արդեն 7-րդն ավելանալու շատ դեպքերում։ Փոխնախարար Համբարձումյանը հավելել է, որ դպրոցներում հնգորյա ուսումնական շաբաթվան անցնելու մասին հայտը ներկայացնելուց առաջ այն նախ պետք է քննարկվի, համաձայնեցվի նաև ծնողական կոմիտեների հետ։ Դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրով Արցախի դպրոցներ գործողվող մանկավարժների թիվն աճում է։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հաղորդմամբ նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրով տարբեր մասնագիտությունների գծով 15 մանկավարժ է գործողվել Արցախի դպրոցներ։ Նրանք հիմնականում կհամալրեն Խաշաթաղի շրջանի տարբեր բնակավայրերի դպրոցների ուսուցչական թափուր հաստիկները։ Այս տարի արդեն կունենանք 15 հոգի, ծննդական շրջանում 16 էինք, մի քիչ քննիր առաջացավ, դասավանդելու են Խաշաթաղի շրջանը։ Եվ օտարլեզու, եւ քաղաքագետ է որ վերապատրաստված պատմություն պիտի դասավանդի, եւ ռուսաց լեզվի։ Դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրից բացի հեռավոր բնակավայրերում ուսուցիչների թափուր հաստիկները լրացնելու նպատակով Արցախում գործում է մեկ այլ ծրագիր եւս։ Կար Կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն, եթե մանկավարժն աշխատելու նպատակով իր բնակության վայրից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ այլ վայր է ուղեգրվում եւ ունի մասնագիտական կեսդրույքից ոչ պակաս եւ ավելի դասաժամ, ապա նրան 6 տարի ժամկետով տրամադրվում է աշխատավարձի 50%-ի չափով հավելավճար։ Ծրագրից օգտվելու կարգը հետեւյալն է։ Մրցույթ անցնելուց հետո դպրոցում հրամանը պիտի ներկայացնեն առնվազն կես դրույթ ավելի եւ իրանց բնակության վայրից առնվազն 30 կիլոմետր հեռավորությամբ նա պիտի գնա որ ասենք դա հաշվի ուղեկի տակ Փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը հավելել է նաև, որ անհրաժեշտության դեպքում պետությունը հոգում է նաև ուղեգրված ուսուցչի բնակվարձը։ Վերստին ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների ծառայության հայտարարությունը։ Հարգելի քաղաքացիներ, Օգոստոսի 24-ին տեղի են ունենալու քաղաքացիական պաշտպանության մարզումներ, Արցախի հանրապետության բնակչության գործողությունները, օթային տագնապ եւ օթային տագնապի ավարտ ազանշանների տրման դեպքում։ Համաձայն մարզման պլանի շչակների միջոցով 3 րոպեանոց ձայնային ազդանշանով, բարձրախոսներով, ռադիո եւ հեռուստաընկերություններով կրկնօրինակվելու է օթային տագնապ ազդանշանը։ Համաձայն մարզումների պլանի կնմանակվի հակառակորդի օթային հարձակում։ Խնդրում ենք կատարել ձեր քաղաքացիական պարտականությունները եւ զբաղեցնել պատսպարման վայրերը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամազություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։